Արցախի եւ հայկական պետականության համար անցնող շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունն անկասկած արդեն երկրորդ օրը շարունակվող հանրահավաքներն են Արցախում եւ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այդ հանրահավաքների օրակարգում ոչ միայն Քաշաթաղի միջանցքի բացման, այլ նաև կրկին միացման գաղափարն է։ Իհարկե, վերջին հանրահավաքները պայմանավորված են նաև Բրյուսելում այսօր սպասվող բանակցություններով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Ադրբեջանի բռնապետի միջև, որոնք կանցկացվեն Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Հանդիպման օրը նախատեսված էր եկող շաբաթ, սակայն փոփոխվել է վերջին պահին։ Թեև հանդիպման օրվա փոփոխության հիմնավոր պատճառներ չեն նշվում, սակայն կարելի է ենթադրել, որ Բաքվյան բռնապետը փորձում է արագացնել իրադարձությունները եւ գոնե հայտարարել հնարավորությունների մակարդակով էյֆորիայի հերթական դեղաբաժինը ներարկել սեփական բնակչությանը։ Ու թեև չարժի ունենալ մեծ ակնկալիքներ բրյուսելյան հանդիպումից, Ալիևն իսկապես կարիք ունի շտապելու։ Դրա կարևոր պատճառներից մեկը միջազգային ճնշումների ավելացումն է Ալիևի վրա ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում, այլ նաև ներպետական հարցերում։ Ընդ որում դա արվում է ոչ միայն ուղակի ձևով, այլ նաև Ադրբեջանի ներսում հակաիշխանական տրամադրությունների օգտագործմամբ։ Մեկ այլ կարևոր պատճառը ռուս-թուրքական հարաբերությունների որոշակի սառնացումն է պայմանավորված Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումներով։ Իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ կարող է ոչ միայն վտանգվել Թուրքիային եւ Ռուսաստանին այդքան անհրաժեշտ ցամաքային ուղիղ հաղորդակցության ուղիների ստեղծումը Սյունիքի մարզում, այլ նաեւ կարող է թուլացնել Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի անգործությունը եւ չմիջամտությունը Արցախի բնակչության պաշտպանության ապահովման գործում։ Իհարկե ռուս-թուրքական հարաբերություններում սառնացումները հիմնականում երկար չեն տևում եւ ինչպես պատմությունը բազմաթիվ անգամներ ցույց է տվել, ավարտվում են զիջումներով առաջին հերթին հենց ի վնաս Հայաստանի։ Սակայն ինչպես ասում են, ավելի լավ է ճնճղուկը ձեռքում, քան արծիվը երկնքում, եւ նույնիսկ հայտարարությունը, թե կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունները, բավական է սեփական ժողովրդին Արցախյան հակամարտության փակված լինելու մասին հեքիաթով եւս որոշ ժամանակ կերակրելու համար։ Այդուամենայնիվ, թեև հայկական կողմը վերջին շաբաթների ընթացքում առարևույթ իջեցրել է նշաձողը բառապաշարի առումով, սակայն փաստացի քայլերի առումով Հայաստանը ավելի քան երբևէ ակտիվ զբաղվում է իր ռազմական կարողությունների վերականգնմամբ եւ ավելացմամբ։ Ինչպես Սունցին էր ասում, պատերազմը մոլորեցնելու արվեստ է եւ երբեմն բարերն ու արտահայտությունները սոսկ քող են իրական գործողությունների համար։ Իսկ գործողություններ իրոք կատարվում են եւ Հայաստանն ամրապնդում է ռազմական եւ ռազմավարական համագործակցությունը ինչպես նոր, այնպես էլ վաղեմի գործընկերների հետ։ Եվ դա նաեւ պայմանավորված է Ռուսաստանի կողմից ոչ միայն իր իր պայմանագրերով նախատեսված սպառազինությունների չմատակարարմամբ, այլ նաև այլ պայմանագրերով նախատեսված դաշնակցային պարտավորությունների չկատարմամբ։ Եվ այն փաստը, որ Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբն այսօր ոչ միայն չի զբաղվում իր ուղակի պարտականությամբ բաց պահելու Քաշաթաղի 5 կիլոմետր լայնության միջանցքը եւ հակազդելու Արցախի դեմ ադրբեջանական հաճախակիացող հարվածներին, այլ նաև ամբողջությամբ պաշարված եւ սովի շեմին հայտնված Արցախը ներկրում սնունդ միայն իր անձնակազմի կողմի համար պայմանավորված է ոչ թե այն հանգամանքով, որ Հայաստան իբր երես է թեքել Ռուսաստանից, այլ ընդհակառակը։ Հայաստանի բոլոր կենսական յենթակառուցվածքներն անկախությունից ի վեր իսպաս են դրվել Ռուսաստանին, Արցախի կենսունակությունն ի պահ է տրվել Ռուսաստանին։ Նույնիսկ հասել է այն բանին, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաներ ունենալն ավելի էժան է նստում Ռուսաստանի վրա, քան իր տարածքում պահելը, քանի որ Հայաստանում դրանց համար վճարում է Հայաստանի քաղաքացին։ Եվ ստեղծվել է մի աբսուրդային իրավիճակ, երբ հայաստանցի հարկատուն վճարում է ռուսաստանյան զորախմբի ուղաթերների վառելիքի եւ զինվորների սննդի համար եւ այդ սնունդը հասնում է Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմաբազա, սակայն միևնույն ժամանակ Արցախում ապրող եւ Հայաստանի Հանրապետության անznագիր գրող քաղաքացիները զրկված են թե սննդից, թե վառելիքից։ Վերադառնալով վերջին հանրահավաքներին, հանրահավաքներն իհարկե կարեւոր են, բայց պետք է հստակ գիտակցել, որ ճարիքի ներկայությամբ աչքերը փակելով կամ գլուխն ավազի մեջ խրելով անհնար է պայքար պայքարել դրա դեմ, իրականությունից փախչելով անհնար է խուսափել իրականության հետ առերեսվելուց եւ պետք է հստակ գիտակցել, որ թշնամին ձգտում է պատերազմի եւ ամեն օր մոտեցնում է այն։ Դա չտեսնելու տալով կամ դրա մասին չմտածելով անհնար է խուսափել դրանից։ Իսկ թշնամին Արցախում կիրառում է նույն ռազմավարությունը, որը կա օրինակ Եմենում կամ Պաղեստինում փակել սննդի, դեղորայքի, վառելիքի մուտքը եւ դանդաղ հյուծել։ Ինչպես վիշապոցն է փաթաթվում իր զոհին եւ դանդաղ սեղմելով շնչահեղձ անում նրան, իսկ մարդկությունն ապրում է անտարի օրենքներով եւ այն տեսակները, որոնք չեն կարողանում իրենց պաշտպանել, ոչնչանում են։ Հետևաբար պետք է մշտապես հիշել, աշխարհակաղակական տարբեր խաղացողներ կարող են միայն օգնել, խանգարել կամ չեզոք մնալ բայց մեր փոխարեն ոչ մեկը չի անելու մեր գործը։ Իսկ մեր գործը մեր հայրենիքը պահելն է, վերաազատագրելը եւ միավորելը։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ